Esselamu alaikum. Svjedoci smo da se u pojedinim mesčidima zabranjuje održavanje predavanja. Šta še ih kaže za zaključavanje mesčida nakon namaza i zabranjivanje održavanja određenih vjerskih predavanja? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Najveći ajet stvoritelja Subhana koji govori na tu temu وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَافِ خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُهَا إِلَّا خَائِفِينَ lahum fi dunya khizyun wa lahum fi akhirati adabu nadim. Zar ima većeg nepravednika od onoga koji sprečava da se u Allahovim kućama Allah subhanahu wa ta'ala spominje, da se njegovo ime veliša i trudi se da ih poruši. Jer onaj ko sprečava da Allah subhanahu wa ta'ala bude slavljen i da se u Allahovim kućama ibadet čini, takav, nača, način, takav ruši Allahove kuće. Zato zaista, odnos prema Allahovim kućama koji je ovdje tako jedno od strane nekih poimljen da su shvatili mesčid samo za pet vakata namaza i da su uzeli sebi za pravo da zaključavaju svako doba dana i noći mesčid kada im se svidi takvi su neodgovorni prema Allahovim kućama i takvi nisu dostojni da brinu o Allahovim kućama, nego oni robovi koji će Allahove kuće otvoriti, da budu na usluzi vjernicima i vjernicama na isprava način, da se u njima Allah slavi i veliča putem ibadeta razni, kao što je namaz, kao što je nafila, kao što su dersovi i slično oživljavanja mesida u tome, zaista onaj ko se usuprostavlja tome izaziva na sebe Allahovu sržbu i Allahovo proklestvo i takav treba da se boje Allahove kazne znači da ga, da ga stigne na ovom svijetu prije onoga. Jer Đelle Šenu kaže, fi bujutin edina Allah an turfa, va jutkara fi hesmu, يسبه له فيها بالغدو والآسال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والله بهم كما الله يدزولي سبحانه بس الله سلوي veliča يذكر في اسمه i jutrom i naveče od strane robova koje trgovina nije odvela od sjećanja Allaha subhanahu wa ta'ala, od namaza i slično. Znači, prema Allahovim kućama, ovdje imamo upravo pokušaj nekoga da kao da Allahovu kuću žele privatizovati i shvatiti da je on vlasnik njen i da on može reći robu uđi i izađi kad hoćeš. Takav odnos Allahove kuće, ko nije u stanju da se brine o njima, treba da se povuče i ostavi robovima koji će istinski se brinuti da Allahova kuća bude uvijek na usluzi vjernicima.